Kadhalika ndugu waliotoka maeneo mbalimbali yaliyo mbali na hapa na karibu na hapa. Leo hii fi hadhihi laila lailatu ithnain السادس من شهر الله ربيع الأول لعام ألف وأربعمائة وستة أربعين من الهجرة النبوية إكي وهو نيوسيق وجماتات وسيق وتره ستة موزي وكي إسلام وربيع الأول وربيع الأول waswahili wanauita mwezi wa mfungo sita mwaka 1446 hijiria ambapo ni sawasawa na tarehe nane ya mwezi wa tisa mwaka 2024 miladia Allah subhanahu wa ta'ala kwa fadhila zake ametukusanya mahala hapa hali ya kuwa tunatokea sehemu mbalimbali lakini pana wenyeji na pana wageni wageni wamekuja kuwatembelea wenyeji wao nasema hawa wageni wamekuja kuwatembelea wenyeji wao kwa malengo ya kupeana tathbit kuthibitishana fi dini Allah azza wa jalla katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala wa at-tashji' na kuhimizana katika mambo ya Uislamu wa hakadha kufundishana mambo mbalimbali ya dini yetu kwa yale ambayo hatuyajui ni kikao cha kusoma hiki bali ni kikao cha kukumbushana yale ambayo tumeyasahau ijapokuwa tunayajua mithlu hadhihi ziyarat لها فوائد ولها منافع وفيها من البركات الشيء العظيم مفان وزيارة كما هيزي بين يندوب في الله الإخوة السلفيون أهل السنة والجماعة أهل الحديث الطائفة المنصورة الفرقة الناجية الغرباء أهل الأثر اختلفت أسماؤهم والمسمى واحد زيارة كما هي baina لقهاوة زين فايدة زين منفاة na kunapatikana katika ziara hizi baraka kubwa kutoka Allah subhanahu wa ta'ala miongoni mwa faida za kutembeleana kama hivi ni hadithi niliyoisoma hivi punde hadithun thabit ameitaja al-Imam Malik rahimahullah ta'ala imamu dari al-hijra fi al-muwatta kwenye kitabu chake adhim cha hadithi muwatta malik hadithi ya muadh ibn jabal hadithi ndefu lakini sehemu ya hadithi hiyo anasema muadh amesema mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam katika yale ambayo mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam anayapokea kutoka kwa mula wake bimaana hadha alhadith ni alhadithu alqudsi qala Allah ta'ala amesema Allah mtukufu wajabat mahabbati yamewajibika mapenzi yangu mapenzi ya Allah lilmutahabbina fiyya kwa ajili ya wale ambao wanapendana kwa ajili yangu walmutajalisina fiyya na wale wenye kukaa pamoja kwa ajili yangu walmutazawirina fiya na wale wenye kutembeleana ziarat kwa ajili yangu bali akasema Allah subhanahu wa ta'ala fi hadha alhadith walmutabadhilina fiha na wale wenye kupeana na kusaidiana kwa ajili yangu wote hawa yanawajibika mapenzi ya Allah subhanahu wa ta'ala juu yao miongoni mwa wale ambao wanastahiki kupendwa na Allah ni almutazawirun fillah walillah ni wale wenye kutembeleana kwa ajili ya Allah wanapendwa na Allah sasa hebu niambie muislamu idha ahabbaka Allah Allah akikupenda wewe mja wake ma alladhi turiduhu ba'da dhalik akhbiruni barakallahu fikum ikiwa Allah amekupenda wewe ni kitu gani unakihitajia baada ya hapo Allah akikupenda wewe umefanikiwa hutokwama wewe katika dunia yako na utakuwa na salama wewe akhirah mbele yake subhanahu wa ta'ala tuyapupie kuyapata mahaba ya Allah kwa kufanya amal ambazo huyaleta hayo mahaba ya Allah kwa waja. Miongoni mwa hayo ni kama kuandaa vikao vya kutembeleana na kuketi pamoja kama hivi. Lakini jambo hili linazidi nuru na ule wema wake unaongezeka kwa kuwa hadhihi almajalis uqidat fi baiti min buyutillah vikao hivi vimefungwa katika nyumba miongoni mwa nyumba za Allah sisi tumekaa msikitini hadha baitullah hii ni nyumba ya Allah mahala patakatifu hapa almasjid sehemu ambayo anaadhimishwa Allah subhanahu wa ta'ala peke yake na kuabudiwa na kudhalilikiwa na kunyenyekewa bishatta alibadat yeye peke yake subhanahu wa ta'ala basi na kushirikishwa wa anna almasajida lillah fala tad'u ma'a allahi ahada wa anna almasajida lillah na kwa hakika misikiti ni milki ya Allah fala tad'u ma'a allahi ahada basi msimuombe pamoja na Allah yeyote yule kaina mankani la malakun muqarrab wala nabiyyun mursal sio malaika aliyekurubishwa wala mtume aliyetumwa asiabudiwe yote katika hiyo misikiti isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala sasa ikawa watu wamekusanyika kwenye viunga kama hivi vyenye baraka Al-Muslim rahimahullahu ta'ala ameitaja hadithi kupitia njia ya Abi Huraira radhiyallahu ta'ala anhu hadithi ambayo talabatul ilm hafidhuhu يقول النبي صلى الله عليه واله وسلم ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكه وذكرهم الله في من عنده الحديث hawajakusanyika watu katika nyumba miongoni mwa nyumba za Allah almuradu biha almasajid hizo nyumba za Allah ni misikiti yatluna kitab Allah ikawa watu hawa wanakisoma kitabu cha Allah wayatadarasunahu fima bainahum na wanafundishana kitabu hiko baina yao wao kwa wao. Watu kama hawa wenye kulifanya hili katika misikiti wana makarama makubwa. Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam asema illa nazalat alaihimus sakina, hakuna kitachowapata watu hawa isipokuwa unateremka juu yao utulivu, ghashiyatuhumur rahma, na inawagubika wao rahma wahaffatuhumul malaika na wanawazunguka wao katika vikao hivyo malaika wa Allah alkiramul barara malaika watukufu waheshimiwa wema lakini kubwa zaidi akasema alayhi salatu wasalam wa dhakarahumullahu fi man inda na anawataja watu hao Allah subhanahu wa ta'ala kwa viumbe walio kwake wahumul malaika watu waliokaa msikitini kusoma ilmu ya kitabu cha Allah na durusi mbalimbali wanatajwa kwa kheri na Allah mbele ya malaika kwa hivyo ndugu zangu vikao hivi ni vikao vya aina yake tumuombe Allah subhanahu wa ta'ala atupe ikhlas katika kukaa kwenye vikao kama hivi lengo letu liwe ni kuiadhimisha dini ya Allah na kuiendeleza dini hii na kuyabeba majukumu yake na utaratibu huu uwe ni miongoni mwa uwekezaji wetu kwenye maisha yetu dini ya Allah ifike na sisi tukiwa katika dini hiyo na Allah atupe khatima iliyokuwa njema tusife sisi isipokuwa tumekufa ni waislamu almuslimun ala sunna wa ala salafia tuwe ni waislamu juu ya misingi ya sunna na juu ya misingi ya wema wetu waliotangulia radhiyallahu ta'ala anhum wa rahmatullahi ta'ala ala aljamii ndugu zangu waislamu baada ya kuyasema hayo na ni ya msingi sana na nimeyasema ili tuzidi kushukuru kwa Allah subhanahu wa ta'ala kuwafikiwa katika jambo hili na tumuombe Allah dua atudumishe katika jambo hili liendelee kwa sababu hii ni taufiki kubwa ninafahamu watu wa kilimwengu wanakaa vikao mbalimbali pengine vikubwa kuliko hivi vyenye maelfu ya watu lakini ni vikao ambavyo pengine havina thawabu au kuna madhambi juu yake watu hukusanyika kwa ajili ya mambo ya kisiasa mamia ya watu kwa maelfu lakini yakazungumzwa mambo ya kidunia wakasengenywa watu watu wakatwezwa watu wahovyo wakanyanyuliwa na kupaishwa kwenye vikao kama hivyo watu hukaa kwenye vikao vya mpira maelfu kwa maelfu, unaambiwa leo kuna dabi, leo hatoki mtu ha? Eh? Uwanja umesheheni watu, watakaa hapo, wanawaangalia watu waliouchi, wanawaangalia wadhamini, watengenezaji wa pombe, wadhamini wa kamari. Swala zitapita hapo ikhtilatu بين الرجال والنساء nisa bala na watu hupoteza masaa katika mambo hayo bali vikao vingine vya hovyo hovyo vya maskani za kahawa watu wakabishana wakatukanana wakavunjiana hishma wengine wakafikia mahali wakapigana kwa kubughudhiana vikao vyenye madhambi Allah subhanahu wa ta'ala akatuwafikisha sisi kukaa katika vikao kama hivi ni taufiki ya Allah tumempa nini Allah sisi kuna hongo yoyote basi Allah anahongeka ta'ala Allahu an dhalik uluwan kabira hii ni minna Allah ametupa bure hibatu min Allah ikhtiyaru min Allah hatuna mukabili wa kutoa bali hata hatuwezi kushukuru neema hii kwa kiwango chake hatuwezi lakini pana watu kama sisi pengine wana akili kuliko sisi, wana mali nyingi, lakini hawajaafikiwa kukaa vikao kama hivi. Na wengine wanasi si watu mbali kwamba ni watu wajitambua, wengine wanaswali, wengine wanajinasibisha na da'wa hii ni masalafi, lakini wapo tu katika miji yao, wako majumbani na watoto wao ni kucheza tu, wanazurura tu na magari huko, wengine wamekaa vijiwe vya hovyo hovyo tu, lakini hawana hawajaafikiwa na Allah kuongozana na misafara kama hii wako mbali kabisa na wanaona ni jambo gumu hili Allah akawatia uzito wewe Allah amekutia wepesi mhimidi Mola wako subhanahu wa ta'ala maneno yangu hata sijui nianze wapi na nimefungwa hapa na mimi kwa ule udhaifu wa elimu alafu mimi na kama uchaga fulani hivi Wachaga ni wajomba zangu. Wachaga wanaongea sana. Sasa ninaongea sana alafu sijui ku, ku, kuyafanya maneno ya mafupi. Hicho ndio kilema changu hicho. Sasa nitajitahidi kwa muda huu niliopewa na utanikumbusha shekhe wangu ikikaribia hiyo saa mbili kamili nikumbushe kuyazungumza yale ambayo nitaafikiwa kuyasema hapa kama na saa na kwa kweli kikao hiki hakifai kurefusha, watu wanatoka mbali na watu wamekaa muda mrefu. Mimi nitasisitiza jambo la dini yetu hii ya Uislamu. Nina nasaha zangu mimi, kama nina saha maalum kwa watu wa Kahe hivi, nasihatu ahli Kahe wa man haulaha ala wujubi hifdhi dini walinayati bih ni nasaha kwa watu wa Kahe bilkhusus na wale ambao wako pembezoni mwa mji huu wa Kahe majirani zao na mtaingia mliokuja sasa hata kama si watu wa Kahe au si watu wa karibu na Kahe nasaha zangu ni katika uwajibu wa kuhifadhi dini hii ya Uislamu na kuizingatia, kuipa kipaumbele, kuitilia umuhimu dini hii. Nayazungumza haya kwa sababu dini ya Uislamu ndiyo dini ya haq tunakubaliana sote na adilla ziko wazi katika hilo, annahu alhaq kwamba uislamu huu ndiyo dini ya haki wa ghairuhu batil na usiokuwa uislamu katika almilal ni batil sawa sawa ni unasara uyahudi ubudha upagani na mila zote ambazo watu hujinasibisha kinyume na uislamu ni za batil Allah subhanahu wa ta'ala ameyasema hayo kwa uwazi katika maeneo mbalimbali kwenye Qur'an mfano katika suratu Ali Imran ile aya 19 Allah anazungumza kwa uwazi inna ad-dina 'inda Allahi al-Islam hika ya dini yenye kukubalika dini maridhawa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala ni Uislamu na Allah subhanahu wa ta'ala kwenye aya 85 katika sura hiyo hiyo akaleta tafsiri ili upate kuelewa nini maana ya dini ya haq mbele Allah ni Uislamu akasema waman yabtaghi ghaira alislami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin na yeyote atakayeutaka usiokuwa Uislamu kuufanya ni dini basi hatakubaliwa yeye matakwa yako hayo yatakataliwa na kama hukutubia ukafa katika ukafiri wako katika uyahudi wako katika ushirikina wako katika upagani basi hutokubaliwa kwa Allah subhanahu wa ta'ala na uko akhira utakuwa ni miongoni mwa waliokula hasara utajuta wewe na kusaga meno kama wanavyosema waswahili kwa sababu ya kuukosa uislamu dini hii ya Kiislamu ndiyo mtiririko wa mila ya manabii manabii wa Allah subhanahu wa ta'ala wote walikuwa na dini hii ya Kiislamu aya zinaeleza kwa urefu katika suratu shura Allah subhanahu wa ta'ala anatuambia sote na akimwambia mtume wake Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam sharaa lakum min ad-din ma wassa bihi nuha walladhi awhayna wama والذي bihi ibrahima wa musa wa isa an aqimu ad-din wa la tatafarraqu فيه dini hii ni cheni ni mtiririko wa historia kwa manabii wa Allah subhanahu wa ta'ala Allah anasema kwenye Qur'ani shar'a lakum min ad-din ameiweka sheria kwenu nyinyi ya dini ma wasa bihi nuha ile ile ambayo alimuhusia kwayo nuh nuh alayhi salam alipewa sheria ambayo tumepewa sisi ummat Muhammad Allah anathibitisha hilo kwamba ameiweka sheria kwenu nyinyi ya dini ile ile ambayo tulimpa Nuhu walladhi auhaina ilaik na ndiyo hiyo hiyo tuliyompa Nuhu ambayo tumekufunulia wewe Muhammad wama wasaina bihi ibrahima na ndiyo ile ile ambayo tulimuhusia kwayo Nabiullahi Ibrahim wa Musa wa Isa tukamuhusia Musa dini hiyo alayhi salam na Isa vile vile mwana wa Maryam Yesu kisha Allah subhanahu wa ta'ala anazungumza jambo la msingi wote hawa waliopewa Uislamu walipewa wasia mmoja an aqimu din kwamba isimamisheni dini huo ndio wasiyatullah ndio wasia wa Allah subhanahu wa ta'ala kwa manabii wote na kwa mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam an aqimu din kwamba muisimamishe dini wala tatafarraqu fi na wala msifarikiane katika dini hiyo wadhifatul anbiya wa atba'ihim ni iqamatu din kazi kubwa waliopewa manabii wa Allah wote kadhalika kazi ya wafuasi wao ni kusimamisha dini ya Allah subhanahu wa ta'ala kiasi ambacho asiabudiwe yoyote katika ardhi isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala na isibakie mila yoyote yenye nguvu zaidi ya mila ya Uislamu sasa tumeamriwa sisi kusimamisha dini hii ya Uislamu na kuieneza na sisi wenyewe kujipamba na dini hii na Uislamu uwe ndio maisha yetu na Uislamu ndio kila kitu kwetu kwa kiasi ambacho hakuna mali yenye thamani na hakuna tunu tunu yenye kutunzwa kwa Muislamu kuliko dini yake inatakiwa tuushike Uislamu kwa kiwango hicho na tuufikirie hivyo kwamba hakuna zaidi ya Uislamu. Naam, utafanya biashara, utalima, utauza, utanunua, una familia, una watoto, kuna mambo mengi ya kilimwengu, lakini yote hayo si kitu ukilinganisha na, na dini ya Uislamu ambayo Allah amekupa bure wewe. Nini maana maneno haya? bimaana muislamu yuko tayari apoteze vyote abaki na uislamu ikiwa kama kuna mali ameahidiwa kupata au ajira au utajiri lakini sharti lake ni kukosa uislamu hana haja na mali hiyo yuko radhi abakie na ufukara wake kama kuna cheo kikubwa inasemekana kwamba atapewa na watu watamtunuku awe mheshimiwa mkubwa lakini kwa sharti huo uislamu wako watu utaki na kiondoke zake hicho cheo hakina maana wacha nibakie muuza mboga mboga wacha nibaki kwenye maboda yangu ya mpunga nichezee matope huko lakini nina uislamu wangu ndio alimamu al-Qahtani rahimahullahu ta'ala Abu Muhammad al-Andalusi rahimahullah kwenye ile nunia yake ana kipengele muhimu anasema ad-dinu ra'sul mali fastamsik bihi ad-dinu ra'sul mali fastamsik bihi fadhaya'uhu min a'zami al-khusrani dini ni rasilimali dini ni zaidi ya mtaji kwa mfanyabiashara shikamana nayo dini yako fadhayauhu min a'dhami alkhusrani kuipoteza dini ni miongoni mwa hasara kubwa zaidi na ndio maana Allah subhanahu wa ta'ala ametusisitiza kwa tarkibu ambayo inafidisha kiapo kwa watu wa lugha wala tamutunna illa wa antum muslimun na wallahi msife nyinyi isipokuwa mmekufa hali ya kuwa ni waislamu kuna hasara kubwa sana mtu kupoteza dini yake kwa hivyo dini ni rasilimali ishike ni zaidi ya unavyolinda mtaji kwenye biashara yako au vyanzo vyako vya mapato au sababu za riziki zako mtu akalinda ajira yake kulikweli anawahi kwenda kibaruani eh na kama ana dharura basi ripoti inaenda haraka kwa bosi kwamba leo sitokuja nimeshikwa na ngiri leo bosi au watoto wana kadha pengine akaenda kabisa kwanza akawahi mapema amuone bosi azungumze naye kwa nini kibarua kisijakaota majani kwa nini anaamini bwana kazi ndio maisha bila kazi utaenda, utaenda, utaenda vipi bwana na mzigo mkubwa kazi bwana wafanyabiashara wanapolinda mtaji yuko tayari ashinde na maji muda wa kuwa hajatengeneza faida hali inakana anatoa macho tu kwamba asubuhi imepita lunch imepita hajala lakini akiona kijifaida kimeingia anaona sasa hapa ngoja mantilie kwanza da nilikuwa sielewi kabisa leo wanachunga wasitetereke mitaji isipotee mitaji sasa kama tunachukua tahadhari katika mambo haya ya kilimwengu basi hakuna rasilimali kubwa kwa Muislamu zaidi ya dini yake tunaichunga dini hii hivi dini ya Kiislamu kwetu sisi ni kipaumbele kiasi ambacho vingine vipotee dini ibaki tuko hivyo la tunaona tuna udhaifu mkubwa sana pana matukio mengi wanayofanya waislamu na pingine wewe ni shahidi wa nafsi yako umeshawahi kuitia rehani dini yako kwa sababu ya mambo ya kilimwengu au wengine hawajajua nafasi ya Uislamu wamebakia na majina tu mazuri mazuri ya Kiislamu na wakizungumza mbele za watu mimi, mimi ni kijana wa Kiislamu jamani kindakindaki katika dini hii Uislamu sijakutana nao kama ajali bwana Uislamu nimeutoa nyumbani mimi mababu na mababu waislamu kwetu kuna kadha kuna madrasa babu yangu alikuwa kadha alikuwa akijitolea kwenye maulidi eh toa ng'ombe toa michele sisi waislamu wa asili bana mimi sijakurupuka kwenye uislamu huu lakini maisha yake ni maisha ya Kiislamu hata jambo la ibada ya as-salah lipo kwake jambo kubwa kabisa ambalo ndiyo kitofautishi kikubwa cha dhahiri baina ya waislamu na makafiri yeye hana kabakia na porojo tu waislamu hawa wako wangapi wengi kweli kweli usiseme wengi tunao katika familia zetu wametuzunguka wengine watoto wetu wengine baba zetu wengine wake zetu mama zetu na usishangae watu kama hao wasiotekeleza dini kabisa hata kwa swala wana wanaishi kwa kupitia nguvu yetu baada ya Allah wanakula ugali wetu tunaotafuta sisi wenye kuswali wanakaa katika nyumba zetu eh wanajinafasi kabisa wananenepa tu matari kuswala haya swali unayo pale na pengine unawaaga kuja msikitini mimi natoka bwana nenda kuswali unawaacha pale kwenye TV wanaangalia taarifa ya habari watoto wako huyo unawaacha pale au pengine unaambia mtakuja kunipa habari mambo yalivyokwenda hapo kama ni mpira ngoja niwahi kwanza nikataraka watu umewaacha nyumbani kwako pale watu wako sikwambii watu ambao huwawezi huna mamlaka nao nazungumza watu wako tumefikia kiwango hiki sisi cha kuitweza dini yetu Allah anatuambia katika utaratibu tuliopewa na hii ni silsila ya maagizo kwa manabii wote an aqimu din wala tatafarraqu fihi muisimamishe dini ya Allah subhanahu wa ta'ala na wala msifarikiane katika hiyo dini sasa kusimamisha dini si jambo jepesi linahitaji kukaza na maamuzi magumu na taufiki ya Allah subhanahu wa ta'ala kwa kuwa dini ni sehemu nyeti شيطان عدو الإنسان وعدو المكلفين هو شيطاني هو ambaye ndio adui wa wanadamu na ndio adui wa wale waliokalifiwa na sheria min aljinnati wan nas katika majini na watu huyu sheitani anapambana sana kuwazuia watu katika jambo la dini sheitani ni adui yetu katika mambo mengi inna shaitana lakum aduun fattakhidhuhu aduwa inma yad'u hizbah liyakunu min ashabi sa'ir Allah anatuambia shetani huyu ni adui mfanyeni kuwa ni adui msimremberembe bwana mkamuendekeza kwamba nina shetani wangu unajua shetani wangu bwana hana neno nijini mahaba tu huyu eh au ni makata ambaye mwenyewe ananiletea mali la fattakhidhuhu aduwa mfanyeni shaitani ni adui kwa hakika si vinginevyo analingania kundi lake liwe ni katika watu wa motoni ashaitanu yad'u ila an-nar shaitani ulinganizi wake ni kwenye moto analingania motoni sasa katika maeneo ambayo shaitani hucheza ni kuchezea dini za watu na hasa dini hii ya haki ya Uislamu na pana watu wengi wamehadaika na shaitani wakauacha Uislamu kwa hivyo si jambo jepesi kusimamisha dini. Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam akiuzungumza uhalisia wa dini na namna sheitani alivyo na mchango katika jambo hili